Sizi arkamda bolsaňyzam diýýär. Yzymdanam görýändirin diýýär. Düşünip dämi? Ýani men öňe bakyp duranam bolsam diýýär, siz setirleňňizi näme göneltmeseňiz men görýän diýýär. Nädip gören? Ulamalar açykladylar. Allatagala näme yzyndaky adamlaň suratyny öňüne getirip görkezen. Düşünip dämi? Şo telewizorda görýäňa şoňňalak. Pygamberimiz näme Allatagala käbir zatlary pygambere öňüne getirip görkezen. Şonuň üçin siz meň yzymda bolsaňyzam, men yzymdakyny görýändirin, ýa setirleňizi göneldiň diýen. Şeý diýdi welin diýýä, Enes näme diýýä, razyýallahu anhu, biz näme diýýä, we kana ahaduna, her birimiz diýýä, näme, ýulsiku, ýulziku menkibehu bi menkibihi, egnini egnine degrerdi diýýä. We kadamahu bi kadamihi, we aýagynam aýagyna degrerdi diýýä. Topugyny topugyna ýelmeşdirerdi däl, aýagynam aýagyna degrerdi. Şonuň üçin biz näme etmeli? Setirde duramyz, aňryuç ýagdaý bolsa eginlemimizi eginlemimize degirmeli we aýaklamymyzam aýaklamymyza degirmeli. Ýani barmaklaň ujy seň barmagyň kiçi barmagyň oň kiçi barmagyna degip dursa boldy ana şo maksat. Düşünikdämi? Meň kiçi barmagym seň kiçi barmagyňa degip dursa, aýagym aýaga degdi manyny alýamy alanak? Alýa. Düşünikdämi? Emma olar düşünýä topugam topuga ýelmeşmeli namaz gutarýançada aýyrylmaly däl diýip düşünýä. Ol bidygat. setiri göndärdir diýip. Düşünikdämi? Näme üçin geldi? Sebäbi topuk topuga geldi. Siziň pygamymyz käýýedi, göneldiň diýdi. Men öňe bakyp dursamam yzymda siz gönelmeseňiz men görýändirin diýdi. Şoň üçip näme? Setirleriň soň näme? Topuk topuga ýelmeşdirip göneldip başladylar diýdi. Ol namaza duranda göneltmeklik üçin. Göneldi dämi? Bitdi, topuk topuga ýelmeşdirmeýäň. Düşünikdämi? Indi, Sifew-u sufufur rical wen nisa. Ýöne erkekleň diýýär, haýyrly setiri diýýär, awwaluha diýýär, birinjisi diýýär, ymamyň yzynda durýan diýýär. We iň näme, erbedem diýýär, iň soňky setiri diýýär. Düşünikdämi? Sebäbi sen iň soňky duran erkekleň yzynda-da heleýleň başy başlaýar-da, setir başy başlaýar. Belki bir aýal asgyrsa ýa hereket etse, saňa oň sesi eşidiljek. Düşündiňmi? Ýa rukuwa gideňde görünmegi ahmal. Indi şeýtan zat seni was-wasa salyp, näme, erbet pikir getirip, Sogabyň iýmekligi ahmal, düşündiňmi? Şonuň üçin setiriň iň gowusy owwalydyr diýdi. Erkekleň setiriniň iň gowusy owwalydyr diýdi. Iň erbedem näme, ahyrydyr diýdi. We aýallaň hem setiriniň iň haýyrlysy näme, iň soňkusydyr diýdi. Iň näme, erbedem birinjisidir diýdi. Sen birinji setirde durýan aýallaňam öň indi erkekler dur. Düşünipdämi? Belki ýüregine waswasa düşmek ahmal. Hä? Şeýtan belki ýüregine erbet pikirler getirmek ahmal. Öň indi erkekler dur. Şoň üçip näme haçanda Şu bu hadys näme diýip düşünmeli? Aýallar bilen erkekleň arasynda näme perde bolmasa.